My sien, als je my woorde aanneem en my geboeien bij jou bewaar, zodat so je jou oorlaat luister na wijsheid, jou hart neig tot verstand, ja, als je na die inzicht roep, na die verstand je stem verhef, als je daar na soek soos na silver en dit na speer soos verborgen skatte, dan zal je die vrees van die Heere verstaan en die kennis van God vind en hy bewaar hulp vir die oprecht is, Hij is een schuld voor die wat rechtskope wandel, dat hij die paaien van die recht bewaak en die weg van zijn gunstgenote bewaar, dan zal je gerechtigheid in recht verstaan in rechtvaardigheid, elke goede pad. Want wijsheid zal in jou hart komen, in kennis voor je ziel lieflijk wees, oorleg zal oor jou wacht hou, verstand zal jou bewaak, om jou te red van die weg van die slechte, van die mens wat valse dingen spreekt, van die wat die baie van oprechtheid verlaat om op vee van duisternis te wandel, die wat hulle verreeg in kwaad doen, wat juig oor die valse streken van die slechte, van wie die baie verkeerd is, en wat afwijk in hulle spore, om jou te red van die vreemde vrouw, van die ontuchtige wat met haar woorden vlij, want haar huis sink weg naar die dood en haar baie naar die skimme, allemaal wat bij haar ingaan, kom niet terug nie en bereik die paaie van die lewe nie, zodat so jy kan wandel op die weg van die goeies en die paaie van die rechtverdiges kan hou, want die oprechtes sal die land bewoon, en die rechtskapen is daarin oorblij, maar die godelisse sal uit die land uitgeree, en die ontrouwe sal daaruit weggerik word.